Міця на пару з лобікам пераклалі зводкі з нямецкіх газет, якія дала Марія Івановна. Фронт далёка. Чуткі аказаліся перабольшанымі. Немцы пішуць пра баі пад гжацкам, невялікім гарадком пад Масквой упамінаюцца ў зводках мясціны, якія ляжаць на поўнач ад арла і вязьмы. Але ў той жа час самі фашысты пішуць, што, паспяхова адбіваюць савецкія атакі для вялікіх лук старой русы. Зусім незразумела, як ідзе пралягае фронт. Хлопцы, збіраючыся, ломяць над гэтым галаву і не могуць знайсці адказу, адказ далі самі немцы. В один з холодных лютаўскіх дзён на будынку клубу появілася вітрына с картай еўрапейской часткі Савецкага союза. Знізу прышпілен надрукаваны на машынцы лісток з нямецкай франтавой зводкай, з поўначы на поўдзень карту перарэзвае чорны шнурок, які вызначае лінію фронту. Ён прымацаван кнопкой, ля самага мурманска абвіўся змяёй вакол ленинграда ледзь не под прамым вуглом адбягае назад да тарабца старой русы вялікіх лука потым круто паварочвае да москвы На поўдні савецкі клін зноў глыбока ўрэзваецца ў захопленую ворагам тэрыторыю лінія фронту вихляе петляе холодны ветер гоніць пазёмку в агародах ля парканаў ляжаць асеўшыя гурбы снегу як вестуны вясны на стрэхах хат павіслі сіняватыя капяжы местачкоўцы на саначках вязуць лезу дровы За апошні час мястэчка неяк ажывілася, прыбавілася людзей, якія проста так без пэўнай мэты выходзяць з хат, блукаюць па вуліцах, распытваючы ў знаёмых пра навіны. Вечарам Сергей прывёў у лобікаву хату незнаёмага. Чалавек у дубленым чорным кажуху валёнках нізенькі прысадзісты, павітаўся з хлопцамі за руку, але сябе не назваў. Маўкліва прысеў на зэдліку ля грубкі. Свае, сказаў пра хлопцаў Сергей. Мы ўжо лістоўку надрукавалі. У вас падпольная група, спытаў чалавек. Хлопцы тут, Мікола, міця, Сергей, сам гаспадар хаты Іван Лобік, пераглянуліся. Нены яшчэ не думалі, хто яны і навошта збіраюцца. Група, адказаў Сергей шэс чалавек, надзейныя камсамольцы ўсе. Можна яшчэ каго ўзяць. Лішніх не трэба незнаёмы пажвавеў, А зброя ёсць у вас. Зноў пераглянуліся хлопцы, незнаёмы як бы загадвае, пытаецца, а про сябе не гаворыць Сергей сумеўся запыніў на чалавеку позірк не выпытаўся ці можна гаварыць той маўкліва кіўнул гэта анкудович сказаў Сергей з партызан трэба даць ім батарей будзем трымаць сувязь анкудович устаў праз яго показаў на Сергея сувязь партызанамі. Словы здаліся э, нязвычнымі. Яны толькі пачыналі уваходзіць у абіход. Хлопцы на перабой загаварылі, замахалі руками, зброі няма і невядома дзе дастаць е баёў паблізу не было есть толькі две гранаты і некалькі абоймаў патронаў які прыхаваў у лесе міця батарэін кудовічу далі навалілі паў мяшка цёмным завулкам правялі да цагельні у доўгай разбуранай будыні гуляе ветер аднекуль з-за вугла выйшлі яшчэ двое ў кажухах валёнках на плячах вінтоўкі. Хай яно згарыць, весело ўсклікнул Анкудович. Мабыць, горшай бяды няма як хадзіць без зброі. Перадрыжаў увесь. Адзін з тых, што чакалі ў цагельні, працягнуў партызану вінтоўку, на плячы ў яго было дзве. Анкудович стаў развітвацца. За цагельняй занесеная снегам ваколіцам. Хлопцы стаялі і глядзелі да таго часу, пакуль у шэрым зумпаў змроку, не растаялі тры цёмныя постаці. Вярталіся ўзбуджаныя тайна, у якую пасвечаны адны яны ўздымала ва ўласных вачах. Пайшлі да дзяўчат, гукнуў мікола. Крыўдзяцца, што не ходзім, Хата, дзе жыве вера на галоўнай вуліцы, якая да вайны называлася акцябрскай. Цяпер управа перайначыла яе на палявую. Фантазія ў тых, што прыдумвалі назвы не вельмі багатая, палявая, лугавая, Александраўская, мікалаевская, так называюцца вуліцы. Але назвы гэтыя не прыжыліся, завуть по-ранейшаму тым болей что пошта не працуе лістовый газет ніхто не атрымлівае нават таблічкі на домах ранейшыя засталіся да военные у той палавіне верынага дома якую займаюць старэйшыя дзяўчаты у Чста, утульна на падаконніках і падстаўках безліч вазонаў, кветак, На сценах вышытыя сурветкі, самаробныя шытыя з мноства кавалачкаў рознакаляровай тканіны дываны. На падлозе палавікі хлопцам проста няёмка таптаць разлезлымі чаравікамі, з якіх сцякае вада гэтую, створаную дзявочымі руками прыгажосць. Дзяўчаты ўзрадаваліся прыходу хлопцаў, з якімі разам вучыліся. Міця гледзеўся. Сюзана не было. Дзе вы прападаеце лежабокі, накінулася вера. Не хлопцы у нас а мяхі з саломай. Нават пагаварыць няма з кім. Вера завяла патэфон, і пакой заліла звонкая мелодыя да ваеннай песні. Мецю здалося, што ён трапіў у ранейшы школьны свет. Усё было тое самае. Настрой без клапотнасці, які раптам апанаваў усіх, хто сядзеў у гэтым утульным пакоі, знаёмыя твары, жарты, якімі перакідваліся хлопцы і дзяўчаты. Вайна, роспач, непакой, Всё это як бы некуды адышло, знікла. Веру мяняла пластінку за пласцінкай, грымелі маршы, як змянялі працяжныя крыху журботныя рускія песні. Меж высокіх хлебов затерялася, небагатае наше сяло. Голас спявачкі, грудны, глыбокі, чаруе, бярэ ў палон душу, выклікаючы ў ёй гарачую хвалю пачуцця. Не хочацца не гаварыць, не думаць, а толькі слухаць гэты голас, гэтую мелодыю, якая сама нават калі б словы былі незразумелымі льецца ў душу болем і смуткам міця нібы бачыць разліў с палавелага жыта блакіт неба сонечны дзень і дзесьці там у глыбіні жытнёвага мора ахутаныя сіняватай смугой саламяныя стрэхі дзе ён бачыў раней гэты малюнак. Ён не помніў, можа ў сне, У дзверы асцярожна пастукалі, мецеў здрыгнуў. Яму здалося, што зараз зойдзе Сюзана, нібы чуў яе голас у пярэднім пакоі. Зайшлі мецевы аднакласнікі. Алексей прымак і Саша Плоткін. Алексей з гітарай, Саша, з мандалінай. Нашага палку прыбавілася, сказаў Алексей, вітаючыся з хлопцамі за руку. Музыканты прыселі і адразу пачаўся другі канцэрт. Іграюць яны хораша, відаць, восені зіма не прапалі для іх дарэмна, бо ў школе ні Алексей, ні Саша іграць не ўмелі клуб немцы адчыняюць як бы між іншым паведаміў міколай карціну привезлі нашу трактарысты кажуць партызаны пачалі лістоўкі расклейваць дык мабыць хочуць адцягнуць увагу гаворыць жа что за лістоўкі настаўніка пасадзілі з торфа завода промовіла адна з дзяўчат выпусцілі яго Міця з палёгкай уздыхнуў. Хочуць прыручыць нас, сказаў Мікола цябут. Устаў, і ў голасе яго пачулася несхаваная злосць. Патанцуйце даражэнькія да вясны, а там пабачым. У Геррманіі ўсім месца хопіць. Кось кось, а потым з-за грыву. Усе змоўклі. Вясёлы настрой, які яшчэ хвіліну назад панаваў пакой адразу прапаў. Чуткі пра Геррманію ні для каго не былі навіной, але яны звязваліся з аддаленай будучыняй, дзе ўсё магло перамяніцца. Цяпер гэтая будучыня насоўвалася. Дзяўчаты сядзелі з сумнымі спалоханымі тварамі, а музычныя інструменты. Можна ў Германію браць, спытаў прымак. Калі можна, то мы з плоткіным не прападём. Самадзейнасць жа, мабыць, ёсць і ў Германіі. Вось і будзем і граць. Прымакоў жарт нікога не развесяліў. Дзяўчаты пачалі збірацца, хлопцы правялі іх да клуба і асталіся адны. Вокны хат зноў зыркалі агнямі. Немцы адмянілі света маскіроўку. Агні свяціліся по-рознаму, дзе ярка прывабна, а дзе толькі ледь ледзь мігацелі кволыя бляскімі.